Քննարկվել են ձմռանը ծառայությունների անխափան աշխատանքին վերաբերող հարցեր։ Բարերարները շարունակում են նվերներ մատուցել զինծառայողներին։ Եթե պատերազմ լինի, բանակցությունները ընթանալու են Ադրբեջանի կապիտուլյացիայի պայմանների շուրջ։ Վարչապետը հրավիրել է ամփոփիչ մամուլի ասուլիս։ Քաշաթաղի շրջանում սկսվել են ամանորյա տոնական միջոցառումները տեղի ունեցել աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի շնորհանդեսը։ Ըստ Ռուսաստանի նախագահի անցնող տարվա ամենակարևոր իրադարձությունը հaryնական մեծ պատերազմի հաղթանակի 70-ամյակն է եղել։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ մասը Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 25-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված ձմեռային սեզոնին համապատասխան ծառայությունների պատրաստակամությանը եւ դրանց անխափան աշխատանքին։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել ամանորյա տոներին եւ հանգստյան օրերին վերոհիշյալ աշխատանքների իրականացմանը։ Լսելով համապատասխան մարմինների ղեկավարների զեկույցները նախագահը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Բակո Սահակյանը նույն օրը ընդունել է Grand Holding ընկերության սեփականատեր Միքայել Վարդանյանին եւ Մասիստո Բակո ընկերության տնօրեն Հովիկ Թադևոսյանին։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախում տարբեր ներդրումային եւ բարեգործական ծրագրերի իրականացմանը առնչվող հարցեր։ Բակո Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել Միքայել Վարդանյանին Արցախին մշտապես սատարելու համար, կարևորելով նրա կողմից իրականացված ծրագրերը մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման տեսանկյունից։ Արցախի հանրապետության նախագահը դեկտեմբերի 25-ին ստորագրել է գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին լղը օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, պետական турքի մասին լղը օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ անաստաբուժության մասին Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության օրենքները։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի, ազգային ժողովի падգամավորների կառավարության անդամների մասնակցությամբ այսօր տեղի է ունեցել Կաշենի լեռնահանքային համալիրի հանդիսավոր բացումը։ Մանրամասները հետագա մեր թողարկումներում։ Դեկտեմբերի 20-ից 26-ը ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում տեղի են ունեցել զինված բախումներ, որոնց ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից եւ նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 8000 գրակոց։ Նշված ժամանակահատվածում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 122 մմ-անոց mm D30 հաուբիցերանոց TR-107 տիպի ռեակտիվ հրթիռը հրետանային եւ Zu-23-2 տիպի զենիթային կայանքներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը խստագույնս դատապարտում է ադրբեջանական կողմի հերթական սադրիչ գործողությունը, որը ինչպես միշտ անհետևանք չի մնալու։ Պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, թե Ադրբեջանի կողմից շփման գծում զինված դիմակայության խորացման եւ իրավիճակի ապակայունացմանը միտված հերթական քայլը կրկին փաստում է այդ պետության իշխանությունների կողմից Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում ապակառուցողական մոտեցման, միջնորդական առաքելության հորդորների անտեսման եւ միջազգային իրավունքի նորբերի ոտնահարման մասին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը խորին ցավակցություն է հայտնում դեկտեմբերի 25-ին Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի դիպուկահարի կողմից արձակված գրակոչից մահացու հրազենային վիրավորում ստացած Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1997 թվականի ծնված Կարեն Սիսակի Ակուլյանի հարազատներին եւ Կիսում Կորոստյան ծանր վիշտը Այսօր ԼՂՀ պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը ընդունել է Grand Holding-ի սեփականատեր Միքայել Վարդանյանին, ով հերթական անգամ հանդես է եկել պաշտպանության բանակի զինծառայողներին ուղղված բարեգործական նախաձեռնությամբ։ Հանդիպմանը, որին ներկայ էր նաև փոխվարչապետ Արտուր Աղաբեկյանը, բանակի հրամանատարը շնորհակալություն է հայտնել բարերարին տարիներ շարունակ ցուցաբերվող աջակցության համար եւ ապարգևատրել շնորհակալագրով ու անվանական դաշույնով։ Այնուհետև հյուրերը բանակի հրամանատարի ազնագազմի հետ արվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանի ուղեկցությամբ այցելել են բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկը եւ ցանոթացել ազնագազմի զորանոցային պայմաններին։ Երեք ԼՂՀ պաշտպանության բանակի եւ կրթության, գիտության ու սպորտի նախարարության համատեղ նախաձեռնությամբ Արցախի պետական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ այցելել են Մարտակերտի շրջանում տեղակայված զորամասերից մեկը։ Ուսանողները ամանորյան նվերներ են փոխանցել զինվորներին հանդես եկել համերգային ծրագրով։ Ուսանողների համար զորամասի տարածքում կազմակերպվել է շրջագայություն, նրանց ցանոթացրել են բանակային առօրյային, ապա եւ զինվորների հետ ճաշակել են զինվորական կերակուր։ Հակառակորդը ամեն կերպ խախտում է հրադադարի ռեժիմը սահմաններում եւ ահաբեկչությունը սահմաններում շարունակվելու է, բայց միշտ ստանում է եւ ստանալու է համաժեք պատասխան։ Այս մասին հայտարարել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության դիրքորոշման հստակեցմանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը դեկտեմբերի 22-ին հայտարարել էր. Սա պատերազմ է։ Ես կխնդրեի терմինաբանության մեջ օգտագործել պատերազմ բառը եւ չօգտագործել հրադադարի խախտում բառը, որովհետեւ հրադադար մենք ըստ էության այլևս չունենք։ Ըստ Բաբայանի խնդիրը այն է, որ չլինեն լայնածավալ պատերազմական գործողություններ։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ մենք ի վիճակի ենք խաղաղությունը պահպանել։ Դա նաև ակնհայտ է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը եւս իր պատրաստակամությունն է հայտնել հարցի խաղակարգավորման համար։ Բայց հայկական կողմերը կողմնակից են հարցի խաղակարգավորմանը ոչ թե նրա համար, որ թույլ են կամ վախենում են, այլ մենք անցել ենք պատերազմի միջով եւ չենք ցանկանում, որ այդ զրկանքները մեր ժողովուրդը կրկին տանի։ Աստված միարասց է, բայց եթե պատերազմ լինի, ապա բանակցային գործընթացը այս անգամ ընթանալու է ոչ թե Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ, այլ Ադրբեջանի կապիտուլյացիայի պայմանների շուրջ։ Բաբայանը նկատել է, որ Արցախում մնում են այն համոզմանը, որ ԵՀԿ Միսկի խումբը մեծաշատանք է տարել խաղաղության եւ կայունության պահպանման տեսանկյունից։ Միաժամանակ նա նշել է. Ժամանակն է, որ เป զի ավելի հասցեական հայտարարություններ հնչեն։ Ավելին հայտարարությունները հրետորաբանությունից գործնական փուլի անցնեն։ Ադրբեջանն էլ պատասխանատվություն կրի այն ամենի համար, ինչ իրականացնում է։ Քանի այդ մեխանիզմները մշակված չեն, չոն, չեն գործելու Ադրբեջանը ավելի հանդուգն է խախտելու հրադադարի ռեժիմը։ Ճիշտ է Ադրբեջանը չի համարձակվի լայնածավալ պատերազմ սկսել, բայց այնուհանդերձ միջազգային հանրությունը պիտի ավելի կոնկրետ քայլերի դիմի, ընդհանուր մինչև Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը։ Նախագահների հանդիպան ընթացքում դրան հաջորդած բոլոր օրերին ադրբեջանական կողմը զերծ չմնաց սադրանքներից։ Բաբայանի կարծիքով պետք է որոշակի մեսիջ լինի հենց միջազգային հանրության համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք Արցախի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հրավիրել է տարեվերջան ամփոփիչ մամուլի ասուլիս։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Գործադիրի ղեկավարը նախ անդրադարձել է ազգային ժողովի հավանությանն արժանացած 2016 թվականի պետբյուջեի հիմնական ուղղություններին։ Անցնող տարին իր դժվարություններով հանդերձ վարչապետի գնահատմամբ տնտեսական ձեռքբերումների տարի է։ Ըստ Արայք Հարությունյանի այն առանձնացել է ժողովրդագրական բնականաճի բարձր ցուցանիշով, ինչպես նաև բյուջեի կատարողականի ապահովմամբ։ 2015 թվականը տնտեսության առումով կարող եմ համարել ձեռքբերումների տարի, իհարկե դժվար բայց արձանագրել ենք ձերբերումներ, ավարտում ենք պետական բյուջեն 2015 թվականի, որևէ խնդիր չունենք այն կատարելու առումով, Եվ ընդհանուր առմամբ տարին նաև առանձնանում է ժողովրդագրական ավելի ճիշտ ծնելիության ցուցանիշների աճով։ Սա ամենալավ եւ ամենակարևոր նորությունն է։ Վարչապետի խոսքով չնայած գալիք տարվա պետբյուջեն թվային ցուցանիշներով քիչ կտարբերվի 2015 թվականից, այնուհանդերձ մի շարք ոլորտներում զգալի փոփոխություններ են նախատեսվում սոցիալական եւ տնտեսական մեկնարկային նոր նախագծերով արտահայտված։ Ինչ ենք ունենալու 16 թվականին, մեր պետական բյուջեն իհարկե ծրերով շատ չի տարբերվում 2015 թվականից, բայց իմաստով բավականին մեծ փոփոխություններ է կատարվում եւ նաեւ 16 թվականը տարբերվելու է 15 թվականից իր տնտեսական պրոյեկտներով, իր սոցիալական ծրագրերով նոր եւ ընդհանուր առմամբ ավելի հեշտ, ավելի թեթև տարի ունենալու սոցիալ-տնտեսական տեսանկյունից ելնելով 2016 թվականին կմեկնարկի 5 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների համար բնակարարաշինության ծրագիրը։ Կառավարությունը կփոխհատուցի սպայական ազնագազմի ուսանող երեխաների ուսման վարձերը, դրանով փոքրինչ թեթևացնելով սպաների ընտանիքների սոցիալական բեռը։ Նոր ծրագրեր են նախատեսվում առողջապահության եւ յուղատնտեսության բնագավառներում։ Խոշոր ներդրումներ կկատարվեն հիդրոէներգետիկայի ոլորտում։ Սկիզբ է դրվում մեր տարիների ընթացքում արդեն երկար խոսող պրոյեկտներից մեկին բազմազավակ, այսինքն 5 եւ ավել երեխաների համար տների կառուցման ծրագիրը Գիրը դրում օտեր դրամի մասը արդեն սկսվելու իրականացվել Հայաստան համայնքական հիմնադրամի կողմից այն ամբողջությամբ իհարկե չի կարողանալու հանգանակալ գումարների հաշվին կատարելու դրամա պետությունը պետք է շարունակի դա եւ սա նոր ծրագրի մասին է, որը տարեկան պետական բյուջեից պահանջելու է մի քանի միլիարդ դրամ կապիտալ շինարարության նոր ծրագիր։ Վարչապետը պատասխանել է նաեւ լրագրողների հարցերին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Քաշաթաղի շրջանում սկսվել են ամանորյա տոնական միջոցառումները։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Զոհրաբ Էրկոյանը։ Դեկտեմբերի 25-ից Խաշաթարի շրջանում սկսվել են տոնական միջոցառումներ նվիրված ծննդյան օրերին եւ ամանորին։ Ամփի 26-ին Բերձորում շրջարարակազմի արևանցիան կտնվող հրապարակում, որտեղ կանգուն է մայր տոնածառը, կայացավ տոնական հանդես, որին մասնակցեցին Բերձորի ու մոտակա բնակավայրերի բնակիչներ, մանուկներ ու ռեր։ Ներկաներին ողջունեցի եւ գալիք նոր տարին շնորհավորեցի Շեխ Բարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը, Երևանի Պետական համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Խաշաթաղի շրջանի բարեկամ Էրձորի պատվավոր քաղաքացի Գուրգեն Մելիքյանը, ով նաեւ նվերներ էր Հայկական ձմեր պատն ճունանուշ է եւ ամենից ավելի գեղեցիկ ու ուրախ դարձավ։ Ներկա երեխաներին հատկացեցին նվերներ։ Համանորյա հանդեսի ներկային շրջարարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը, Բերձորի քաղաքապետ Արտեմ Սարիբեկյանը, քաղաքում գործող տարբեր կառույցների ղեկավարներ։ Դեկտեմբերի 25-ին Արցախի ազատամարտիկների միջան Քաշաթաղի բաժանմունքի նախագահ Կերո Մովսիսյանի Սերբ Վարդակալն աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի վարիչի տեղակալ Վահե Դավթյանի, Ձմեր Պապի և Ձիմանուշի հետ այցելեցին շրջանի հարավային մի շարք համայնքներ։ Բազմազավակ ազատամարտիկների երեխաների համար նվերներ էր հատկացրել Արցախի ազատամարտիկների միության վարչության նախագահ գեներալ մայոր Սամվել Կարապետյանը։ Ին կառույցի կողմից հայրենիաց պաշտպան մեդալով պարգևատրվեց Գետափի գյուղական համայնքի ղեկավար Արմեն Բադալյանը։ Իսկ այս գյուղում գործող տարական դպրոցի 6 սաները նվերներ ստացան ծմեր պապի ու ծյունանուշի կողմից։ Օրվա ընթացքում եղած նաև Սարատակի, Տիգրանավանի, Գետամիջի, Իշխանատորի, Աղատորի, Երիցանքի գյուղական համայնքներում։ Մինչև 6-րդ դասարան աշակերտներին նվերներ էր հատկացվել Ստերնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության կողմից։ Կովսականի, Միշնավանի և այս տարվա մարտի 19-ին երիտասարդ մարտ Հոկտեմբերի 25-ին ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարությունում տեղի է ունեցել տարածաշրջանում եզակի աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի շնորհանդեսը, որը իրականացվել է ԼՂՀ ջրային ենթակառուցվածքների տեխնիկական վիճակի հետազոտում եւ դրանց կառավարման հայեցակարգերի եւ շահագործման կանոնակարգերի մշակում գիտական թեմայի շրջանակներում։ Ծրագիրը շարունակական է եւ նախատեսվում է առաջիկա 3 տարիների ընթացքում աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգ ստեղծել ԼՂ բոլոր շրջանների ջրային ենթակառուցվածքների համար։ Այն դինամիկ փոփոխվող թվային միջավայր է, որը անհրաժեշտ է անընդհատ թարմացնել։ Այդ նպատակով նախատեսվում է կազմակերպել մասնագետների վերապատրաստման դասընթացներ եւ ձեռք բերել համապատասխան գործիքային բազա։ Սա մեր առաջին քայլն էր այդ համակարգում։ Հուսով եմ, մեզ կհաջողվի ստեղծել գործնական նշանակություն ունեցող տվյալների աշխարհագրական համակարգ, որի հիման վրա կստեղծվի ամբողջ յենթակառուցվածքները ներառող համակարգ։ Նշել է ԼՂՀ գյուղատնտեսության փոխնախարար Գևորգ Վերանյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլյան պալատում ամանորյա ընդունելության ժամանակ հայտարարել է, որ տարվա ամենակարևոր իրադարձությունը հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 70-ամյակն է եղել։ Մենք անցնող տարվա ամփոփումն ենք կատարում եւ նախանշում ծրագրեր հաջորդ տարվա համար։ Այս տարվա ընթացքում շատ կարևոր իրադարձություններ են եղել, բայց ամենանշանակալին արենական պատերազմում տարած հաղթանակի 70-ամյակներ, ասել է Պուտինը հավելելով, որ այդ օրը նշել են հայրերի ու պապերի հանդեպ մեծ հարգանքի զգացումով, ում անցած ուղին ողջևորում է։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց